فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم نادرت يا الله تبارك وتعالى مري سوقاتان سوديستا da će da je smisleni na Balkanu, koji imaju sluđu pogode prema Allahu i Tebareke od Jana vjeri, biti iskoristeni da se kaže pravda, da se svačije pravo poštuje i da se kaže riječ istine, da se kaže da je neko načinjen zlu, da su muslimane napali sati poprije sabaha, sa šest stotina kako mi kažu, أسلوبها نورجني بزيارتها القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ورد الله الذين كفروا بغيظهم فنرسل يا الله نبيك هو نرسل نبيك i kažemo specijalcima djevanjem, djevanjem radiš, što na njega ne idete, to je sramota čitava svijeta, Jedan je drugi koji prkosti i prijeći referendumom i koji će se odvijetiti kad kad, jer on vjeruje u Republiku Srpsku, u Republiku Šupšku, vjeruje u veliki savjet Srpski država i neće sa ovakvim bošnjacima koji izdaju svoj narod, a kao je sa mugljima, pa im kažemo što niste ošli gajati lopove i bandu, i dobijače, došli ste da birate čiste vjernike, koji žive od svoju ruku, ne žive od komandane, koji hoće Allahovo i koji nikoga ne biraju. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل أكاد ونشي ضمن da dobro vode računa, neka znaju da Allah te bareke wa ta'ala ima svoje meleke koji se prišu. Znajte ko bude sa jednim hakom učinio sumu muslimanima, teško se njemu na sunje danu.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 Nije govorio šta on misli. nije on od sebe ništa kazao, nego je citirao riječi Allaha tebareke wa ta'ala. A ovaj čovjek je bio interesantan i prije svog postavljanja da bude halifa. Tako je bio skroman. A još skromniji kada je postao vođa muslimana, znao je da je to velika odgovornost. Popio se na vidber i kazao, إن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله naređuje da se svakom njegovo pravo dadne i da se dobročinstvo čini, a pogotovo bližnjima. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي A kad danije Allah Čendešanuhu razrad, griješenje i neprijateljstvo, pa hoćete li pameti doći, Allah vas posjeća da bi se prisjetili i povukli izvukli. Nadam se i Allah te bareke u ta'ala moli sa ovoga častnog mjesta da će danas nizbeli na Balkanu onih ljudi koji imaju trudnju pobore prema Allahu i Tebareke u Zahana vjeri, biti iskoristeni da se kaže pravda, da se svačije pravo poštuje i da se kaže riječ istine, da se kaže da je nekom načinjen zlom, da su muslimane napali sad i po prije sabaha, sa šest stotina, kako oni kažu, do zuba naoružani specijalaca. Šta hoćete od muslimana? Šta ste to na kraju našli kod muslimana? Našli ste puno toga. Našli ste da su ti muslimani ne došli na nas bili. I zato je kazao sa Audine Jubi, kada je naišao pored šatora i vidio da muslimani mučahidi se spremaju, u noći ne spavaju, nego Allahu te bareke od dala ruke su digli. Jedni su na sečni, drugi su na pijanu, treći su skrušeni u dovi. Mole Allaha te bare od dala da im bude pomagač. Pa je rekao iz ovog šatora pobjeda dolazi za Allahu pomoć. Nadam se da će naši vidraj kazati istinu i neće biti šeitanu ahrar, neće biti kuhunjeni šeitani koji su lepebisani i gledaju da nekom drugom ugode mimo Allaha te barake wa ta'ala. Mi ne tražimo da nas neko brani. Naš zaštitnik je Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah žele šanu je kazao وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allahovo je obećanje. I Allahu je pravo da će pomoći vjernike. Ali kažite istinu. I osurite drugom. I drugom čare. I kažite da je ovo islamofobija. Ali isto tako znajte. Ovi nevjernici koji ste naručili iz Federskog grada Berlina jer je bio posadski ministar sigurnosti. Naručili se ovo napadanje muslimane. Znajte da ne možete Allahu te balike od dala svjetlo utruti nikada. Znajte da imate u pol Njemačke 7 miliona muslimana i njihov se broj svaki dan povećava. Pošaljite njima šlaš šapske specijalce ako ste im nadili ali se spremi da potpuhivate i zakuhivate. Na drugim mjestima mislite da ćete na kraju ostati vidni. Zato, draga moja, daće muslimani, nama nije ovo ništa novo. Ovo je Allah te bareke od Ta'ala nama davno ne javio. Značemo stići do sure Ahzab. Sura koja sama sebe kumači. Sura u kojoj su se svi nevijenici okupili da ubiju Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Sva neka je bila na nogama. I sva plemena su digli do Medine. I u stave su vezali sve nevijenike. Vidite da se historija ponavlja. Ništa se novo ne dešava. Samo se ponavlja ono što se dešavalo. Poslanik Mare Sratu od strana. I nama je to jasno. I mi uvjerujemo u to. I znamo da je Allahovo pravo, kao što je pravo da nam daje na faku. Dozvorio nam da dišemo ovaj zrak. Isto je Allahovo pravo da nas iskuša. A mi kažemo gospodaru, nemoj nas iskušati sa onim što nećemo moći podijeti. Ali smo uvjeđeni da je Allahovo pravo da će iskušavati vjednike do sudnjega dana. Evi slamim, mim, a hasiba nasu a yudraku, a yakunu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإسلام مين؟ za ljudi da sunaju da će nakon toga što kažu la ilaha illa Allah biti ostali na miru nikad. Mi smo iskušavali zbog tog la ilaha illa Allah i one prije vas ništa se znači novo ne događa. Da bi Allah ukazao na istine i da bi otkrio one koji mažu. Kaže Allah te barke u ta'ala između ostalog. Opisiva stanje poslanika i sratu od sram u tom teškom momentu kada su se svi savjeti se okupili i do kućnog dopraka došli do Medine كاجر الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما يزادوهم إلا إيمانا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا في واشنطن imate najljepši uzor. Pogledajte kako je vaš poslanik Ali Seratu Veseran dočekao saveznike u Medini. Potpuno spredno imanski. Vi u vašem poslaniku imate najljepši uzor. Za koga? Kome je uzor Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Onaj ko hoće položaj, onaj ko hoće da mu islam bude drugorazredna stvar. Onaj ko hoće da islamom dobije nešto od ovoga dunjavuka, za koga je poslanik putom. Limen kane jeršu Allahe wal jevmin ahir, za onoga ko hoće Allaha i onaj svijet. Wa وذكر الله kathira, i puno Allaha te bareke wa ta'ala spominje koje u sprezi i vesi sa Allahom te bareke wa ta'ala takvom je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme najbolji uzor šta se dešava dalje ولما رأى المؤمنون الأحزاب A kada su muhmini vidjeli te savjetnike, rekli su put se može početi, jel tako? O najbolje je biti rezervisan. Nek nije pokupe, a mi ćemo ostati na miru. Ma oni su i nakon nekakav ubačen pakl kod nas. Oni su vehabije. Oni su čudni. Oni nisu nikako normalni. Tako čujemo danas izraze one koji, oni koji su bolestni i koji kažu, znate li šta Evropa ima? Amerika zna svaka ima vojna gdje je stavljena. Samo širki za širka. Gdje je osnovnat na Allaha žele žamu? Pogledajte prve muslimane kako reaguju. Kada su vidjeli, niko im nije rekao. Jer kad nešto vidiš, još više se treba srpati. Dok ti neko presne informaciju, možda je napuhana, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله kada su mu'mini vidjeli savjetnike do zuba naoružani. Rekli su ovo je ono što nam je najavio Allah i njegov poslanik. Što nam je obećao Allah i njegov poslanik, njegov je pravo da nas iskušava. وصدق الله ورسوله istinu je rekao Allah i njegov poslanik. وَمَا زَادُهْ إِلَّا إِمَانَ وَتَسْلِيمًا ovakav odnos nevjenički samo je godi ojačao iman i predanju Allaha tebareke wa ta'ala. A onda Allah će nešano opisila laube ashabe. Pa kaže mine mu'minine li džavu sadaku ma ahadu Allahi alaih. Od mu'mina ima oni ljudina. Nije svak ljudina. Može čovjek da bude mu'min, ali isto vrijeme nije ljudina od mu'mina ima ljudina koji su iskreni na ovome što su Allahu obećali. Men hum men kada nahve. Ima oni koji su ubijeni na tom putu. Koji su umrli na tom putu. Kao što je Hamza i Nadu Mutalib, vođa svi šehida na sudnjega dana. Wa min hum men yuntubir. A ima i oni koji čekaju. Šta rade, spavaju. Prodaju vjeru malo pomalo. Ne, ne, ne, ne, ne. Taktiziraju. Ne, ne, ne, ne, ne. ne. Vama bezbelu tebe dira. Ostaju, ali ništa neće mijenjati. Hoće oni da žive ponosno i da onu ponosno. Treće nema. Liječiti Allah u svade krene bi sve dok ihim. Da bi Allah nagradio iskrene za njehu iskrenost. ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم هذا بيكاسوا منافق يوم إن الله كان غفورا رحيما زي سير الله onaj koji je onaj koji puno prašta i koji je milosti ورد الله الذين كفروا بغيظهم vratio je Allah nevjernike, ovo je naručeno od nevjernika. I kažemo specijalcima, gdje vam je, gdje vam je mladić, što na njega ne idete, to je sramota čitava svijeta. Gdje vam je dodik koji prkosti i prijeti referendumom i koji će se osjetiti kad kad, jer on vjeruje u Republiku Srpsku, u Republiku Šupsku, vjeruje u veliki savjet srpskih država i neće sa ovakvim bošnjacima koji izdaju svoj narod, a kao li sa muhminima. Pa im kažemo što niste ošli gadjeti lopove i bandu i dobiraše došli ste da dirate čiste vjernike, koji žive od svojih ruku, ne žive od komandame, koji hoće Allahovo zadovoljstvo i koji nikoga ne diraju. I ovaj ajet to objašnjava. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْبِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Vratio je Allah nevjernike pune sržbe. Nisu postigli ono što su tijeli, evo Kur'an to kaže. وكفى الله المؤمنين القتال الله يسپاسio sačuvao vjernika da ne za sukoba وكان الله قويا عزيزا zato što je Allah jak i on je uzvišen spasio je mu'minsku zajednicu vjernika da im kjafiri ne potretnu pa da kažu ovo su zločinci ovima ljudima se ne može normalno razgovarati. Pa kad tako govorite što ne dođete u normalno vrijeme, što ne dođete u sve dana, što ne pošaljete tu svoju javnost, ne radi je da snimaju kako upadate muslimare u kuće. U kuće. A onda govorite kako vam je žao neke djece koji su zatekli u kućama. O ti supermene koji si se obukao u Uriborgu, znaj da imaš svoju djecu, znaj da će i Allah samo napuniti strahom. Jer se vraća kazna iz iste vrste, tvoja su djeca nevina, ali ti nisi nevin. Tebe je neko hajnio i stavio hajak na tebe. I neko te vozi kod donata i parit ono po srsku, prsku želi od tebe da ti budeš ispitivač za njegove razne pokuse. Budi svjestan toga i nemoj biti sluga nikom sebe Allahu te barake o ta'ala. Ovi ajeti, draga moja braćo, i sule Ahzab sve pojašnjavaju.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 To im je povećalo iman. I rekli su, hasbun Allah, dovoljan nam je Allah. I on je najbolji zaštitnik i to smo se još jednom uvjerili. Da je bilo po svjetskoj zavini, ne bi gazali tri dana osobila. Da je bilo po nezmetisarim bosanskim stavovima, ne bi nijedan muslima više tamo i lakao. Ali ima Allah Đelešanuhu, koji je pomagač vjednika, koji će vjernike pomoći samo kada vjernici budu išli njegovom džadom. To jeste džadom na kojoj je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ja imu alladina amanu, in tansurullahi srukom, u oju srpi sa kodamekom, o vjernici. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći i korak je vaše ustabiliti. Allah od nas ništa ne traži. Osim da ga obožavamo, to je njegovo pravo kod nas. Allah je najjači. I njemu ne treba naša pomoć, nego treba Allahova pomoć nama. I hvala našem gospodaru koji nas je, po, koji nas je počastio istinom i pravom vjerom koja se izme dina im da Allah je sam dobe. I jedina priznata vjera kod Allah je islam, ali ne islam iz Turske i Bosne, ne islam iz ovih ljudi mozgova, nego islam iz Kur'ana i sunneta. Isti je Kur'an, ne može doživljavati nikakve reforme. E i ovaj din koga tumači Kur'an i sunnet, ne može ga Bošnju mijenjati. On mora ostati originalan. Ja parac je napravio Toyotu, ali obožava kipove i nikomu ne smije prigovoriti. govoriti.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 وَلَا يَزَانُوا لِنُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ نِسْتَفَعُوا Neprestano će se boriti protiv vas. Što kaže jedan alim, nikad nisi sa neprijateljom u miru i nikad nisi sa ženom u miru nego si potpisao primirje i sa ženom i sa nevjernikom, neprijateljem. I to primirje može da pukne svaki moment. Ujutro potiže primirje sa ženom, ona ga došla na prekrši. I opet mora primirje potisivati. Ako misli da živiš u miru, onda živiš sa neprijateljem. Jer Allah žele šanu kaže, objednici, vi vašim ženama i vašoj djeci imate neprijatelje za vas, pa ih se pripazite. A tako je i sa nevjednicima. Rekao Allah, molim Allah, tabarake wa ta'ala, da pomogne islami muslimane i da pomogne one koji pomažu Allahu te barake wa ta'ala vjeru a kuru qavli hada wa stafirali wa lakum stafiruhu innahu huwa ghafur rahim الحمد لله رب العالمين الآن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد دعنا ما يتشو دعنا تشو مسلماني Evo vidjeli smo i znamo kako će se postaviti nevjernici. Isto tako znamo kako bi se trebali postaviti vjernici. Pa zato želimo nekoliko povuka i poruka da uputimo svim muslimanima pa neka oni sami sebe analiziraju jesu li zauzeli najsavniji stav ili nisu. Na početku smo kazali ajet Allaha tabareke wa ta'ala 90. u suri Nahl, al Nahl, gdje Allah tabareke wa ta'ala nas poziva da se svačije pravo da. Znači moramo biti pravedni jedni prema drugima, a moramo se ostaviti griješenja i na kraju krajeva neprijateljstva. U suri koja se zove inače društvena sura koja mu predstira Al-Maide kaže Allah tebareke wa ta'ala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte zrađivati na griješenju i na prijateljstvu. Bojte se Allaha Đalešanuhu i znajte da Allah Đalešanuhu će žestoko kažnjavati. Znači, ako ne bude ovoga prvo, bit će drugo. Šta vlada danas među muslimanima? Nažalost, često vlada. Al-ism, gore odvarn, griješenje i neprijateljstvo među muslimanima zato što nismo pravedni. Zato što ne znamo biti društveno koristi. Mislimo samo da je sva istina kod nas. Ima mana, ima alejna. To je halifijsko pravilo bilo. Ili si sa mnom, ili si protiv mene. Musliman mora da bude široko grudan i da zna da svaki musliman kod njega ima šest prava. Kako je spomenuo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Danas je gibet i nanimet i laž postao jelovnih rasva po zemlji. Pa kako da nam Allah te bareke o ta'ala ne dobro? I kako da se onda nadamo dobro? Pa izvucimo povuke iz ovoga. Dalje, Allah se bare kemo ta'ala nam naređiva strogo da ne bi obolili od dvije opasne bolesti. Jedna se hučku, a druga sumnja zove. To patilo, zaljubim se sam u sebe. I onda sam toliko zaljubljen da sve druge ljude smatram pogrešnim. Jedino sam ja ispravan i niko drugi. Ovdje ne počne istorija, nikoga drugog. Ako ljudi neće prijati ono što ja govorim, sve je kod drugih zabuda i sumničenje. Vidiš muslimana i odna nemaju snage da jedan drugog u oči pogledaju. Zato što smo obolili od bolesti, rekla, kazala. I zato je Allah tebareke wa ta'ala nazvao ashabo, ashaba patikom. Zašto? Zato što je prenosio pogrešno. Pogrešno zaključio, nivo imao lošu namiru. Pa je rekao uzvišeni, ja i uhrbedina amanu, in džaekum patikum bi nebajim fedebejenu, an tu sibu kaumen bi džahaletim, fa tu sibu ala nazvahu nadimin. O vjenici, kada vam kakav čovjek se na kakvom vješću dođe, Dobro je, provjerite. Ovdje je ovaj čovjek nazvan zasikom, griješnikom. Provjerite dobro tu vjeru, da ne bi nepravdu nekome na njevoj voji ne osjećate. Danas ljudi samo zatrudne od priča i odmah na osnovu toga održavaju svoju trgoću. Umjesto da se čuvaju toga, jer to može biti upravoštenje svojih dobrih djela, I to može napraviti sukob među muslimanima, ja verbalni, ja fizički. Tad je, draga moja braćo, moramo biti pravedni. Ne smijemo zbog toga, ako se ne slažem sa sebom u nekoj meseli, koja nije podjela na kup ima, ima, da zauzimamo neprijateljske stavove ako se razilazimo u tome, u zapičkom djelovanju, ako se razilazimo u metodama zavrskim, to ne smije neprijateljstvo i tabore na taj među nama. I ne smijemo se mrziti zbog toga. To je paganizam. Nego moramo kazati čovjek slijedi drugačija mišljenja. Možda nije u pravu, vremenom će možda biti u pravu. I da tako temeljimo stvari. Jer ako budemo se zbog takvih stvari čorbali, onda je to još veći dokaz protiv nas da mi ne razumijemo. Tražimo od zvaničnih institucija islamske zajednice, koji se zove islamska zajednica, da se odrijede u pogledu nas. Neka izađu i kažu da smo vehabije. Neće se ništa novo desiti i kemora izdao muslimare. Neka kažu ono što je na njihovim srcima ili neka kažu to su naša braća muslimani, jeste nisu hanefijsko mezila. To možemo, to možemo razumjeti. Oni nisu hamelijskog mezila, oni nisu šafijskog, ali objasnite ovim novinarima i objasnite onoj majki koja ne zna šta priča na televiziji i kaže moja čerka se udala za nekoga ko kaže da tako zna nevehadije. Kaže oni zabranjuju sladoled, ne zna čerka jadna šta priča. Oni zabranjuju ljubav, kaže ja sam ubijeđena da moja čerka nikako ne smije od svog muža. To je kod i zabranjeno. Oni su kaže čudna skroz zajednica, To je isto, draga moja, znači, kada bi ja počeo da pričam po avionu, ono je ono je sa velikim motorima, i to, sve i to nekako znači poredio sa mog ize traktorom. I onim, znači, snagama koji ima traktor, traktor hoda po zemlji, ovo treba da poredi. Ko bi me god od slučaka slušao, cijepao bi se od smjera. Sažaljavao bi se na ovoga velikog kušenja po avionima. E takav je hal danas, pa i dalje gdje i recite da vehabizam ne postoji, nemojte šutati, jer šutnja je, kako kaže Ibnu Kajim, to je šeitanu ahrak, to je šeitan koji šuti, istina se mora kazati, nemojte ni praviti bilala i Allana i Pudana. Nama je dovoljan Allah te barake wa ta'ala, ali kažite javnosti, imaju li vehabi ili nemaju, neka to bude zvaničan stav. I ne bojte se nikoga sem Allaha te bareke ta'ala. I znajte da ni sa vama, ni sa nama, ni svi neće zadovoljni biti. Kažite istinu narodu, neka narod zna. A mi da smo, kako nas opisuju teroristi, i da smo ljudi koji ne znamo šta hoćemo, Mi dan ne bi živjeli normalno, mi bi odmah probleme pravili. Mi hoćemo sebi i drugima dobro. Mi hoćemo da ovaj naš narod progleda. Da ljudi ne opožavaju nikoga sve Allaha Želešanu. Da ne smadraju da najva to sa hač. Da ne idu svih ribasima koji kažu da imaju posebna znanja o gajbu. Hoćemo da ovaj narod izađe iz duhovne krize, a uveće u ekonomskoj krizi materijalnoj. I ubija se svaki dan i čitajte crnu hroniku početku. Pa ćete misliti da je vampirski film od Bihaža do Mostara. Više se gine nego u ratu. Mi želimo da ljudi izađu iz svjetla, iz zraka na svjetlo. Obolite ovo što mi govorimo. Dođite nam hatu budhane kum in kuntum sladiqin. Recite nam da smo na zavrudi. Prvi ćemo javno izaći po kredice. Neka nam srbi dođu i kažu da trebamo biti pravoslavci i neka nas teološki ubijene u to prijeđit ćemo hršćanstvo. Ali ćemo imati žurno pitanja. Pa ako nas gremimo, moramo jekim dobiti. A ne možemo od zavrude od 400 Biblija koja jedna drugu derogira izbuđuje ne možemo dobiti jakin. A onda ćemo nastupiti mi, pa ćemo pročitati 114 sureta iz Kur'ana, koje su oni pokušali toliko stoljeća da izmjeru i nisu i neće nikada moći. Pa ćemo onda vidjeti ko nosi istinu, a ko nosi laž. Sredite se Kur'ana i sunneta, na tome je bio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, na tome je bio Ebu Hanifa, Mali, Šafi, Ahmed i veliki islamski učenjaci. Vratimo se Kur'anu i Sunnetu. Tu je rješenje, a nemoj da se čuje sa Bibera. Kako Bukharija zalađa ljude i kako je preveden Bukharija da je zbunio ljude. Ako zbunio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa svojim govorom ljude, onda mi nemamo šta govoriti o muslimani. I zato izvucimo poruke. Okay. Vi ste zanična ustanova koja mora se štititi sve muslimane kao što nas uklopavate i ne smijemo uvijeti ako nemamo hiljadu maraka. Tako se brinite o našem životu i ne dajte nam da skrenimo sa Kur'ana i Sunneta. Vi treba da nas vodite, ali na principima Kur'ana i Sunneta, onako kako ste to preuzeli od naših divnih predhodnika. Ali da ne trgujemo s vjerom, i da u našim mihradima budu pobožni, najpobožni. Takav je bio Ebu Hanifa. Pitaju ljudi u Kufi ko je Ebu Hanifa. Kažu on je najveći trgovac u Kufi. Ivan kaže još sad za njega. Kaže on je najučerniji u Kufi. A kaže ko on je najpobožniji u Kufi. Mislio je ovaj što je pitao da neka mena. Kaže ne ne Ebu Hanifa. Takav islam hoćemo da naš imam bude svjetlo nura, da on bude znači svjetlo i badeća na njemu, da se vidi kako je on Bogu bojazan, hoće Allah li mu stakine imana, znači da se drugi na njega upredaju. A kažemo našim novinarima, da dobro vode računa, neka znaju da Allah te bareke wa ta'ala ima svoje meleke koji sve pišu. Znajte ko bude sa jednim hakom, učinio zlumu muslimanima, teško se njemu na sunje medanu. Jer kaže Bustanik sallallahu alaihi wa sallam, to jeste kaže Allah tabarak je wa ta'ala u hadisu kutri, inna Allah haram na zulme. Allah je zabranio zulme, zulm. Wa žalehu muharraman bejnetu fala tazalemu i učinio ga je zabranjeni među, među vama. Pa ne činite jedni drugima nasilje. Imaš pravo da se ne slaže sa mnom. Imaš pravo da ne savjetuješ. To je nasiha, nemoj da bude pobiha. Nemoj koristit svoje novine da bi udario po časti muslimana i da bi ga uslikao ovako ili onako. Da bi dobio A aminajne od neki ljudi koji se rekli porušajima. Pazi se dobro, iskućat ćete Allah te barake od ta'ala. Medina kažemo, Ako ne znate terminologiju, naučite. Ne Nemojte se sramotiti da vam čovjek izađe na televiziju koji se pretiva Dizdarević i koji kaže Salafija. Nema Salafija. Ima Selefija. Ako ne znaš gospodina Dizdareviću pričati i ne znaš dobro potrati govoriti, ne idi na televiziju. Nauči prvo pa onda izađi. Nauči terminologiju. Zamisli da doktor medicine izađe pa počne pričati. Kao je veterinari drugi. Grube izraze. Ko bi to mogao podnijeti? I kažemo na kraju ostalim muslimanima وَأَتَقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I sve se čvrsto držimo Allahova užeta i nemojmo se razjedinjavati. Allah nas poziva da se u kitabijama sjedemo i da sa njima razgovaramo po zajedničkih stvari. A kamo je sa muslimanima? Budimo spremni da hladne glave mozgova i široki prsa otvaramo sva pitanja i odmah pričamo. Ovo nije tabu vjera. Ovo je vjera otvorenih svi pitanja. Poslani i kada je se razu od sve nam pored Rokini, koja ne zna nikakva kretanja na dunjavuku i pita je gdje je Allah. Ona nema dana škole. Ona nije teološki fakulte završila. Ona ne zna četiri strane svijeta. Ona kaže, vi ste naj aler aš. Allah je na nebesima iznad aša. Pa kaže, poznani kad je salatu wa salam, fa'ati kuha fa innaha mu'mine. Oslobodite ovaj mu'minika. Poslani kad je salatu wa salam, je sva pitanja postavljao od habima, objašnjavao sva pitanja. Allah se ne svidi da kaže istinu. Žene su došle i pitale o najbitnijim i privatnijim pitanjima koje su vezane među čovjeka njegove žene. Ovo nije vjera tabu tema. Ovo je vjera se o svemu može pričati. Ali moramo se vratiti na principe. Ne možemo kazati da je filozofija mjesto, da ona ima mjesto u islamu nego ima osnovni usul islama, a to je kuran sunnet i prijat, da se na tome nađemo i opet kada se u nečemu razliđemo, tolerisat ćemo ono što je tolerisala naša vjera i što ima tolerancije u našoj vjeri. I na kraju, tražimo od naših iskreni majki, od naše djece, od naših žena, od ovoga čestitog pobožnog naroda, ako ništa ne možete. <laughs> Digate ruku, ruke Allahu Tebareke wa ta'ala, zatražite od Allaha Tebareke wa ta'ala, da on pomogne vjenike i da on sačuva muslimarima ovim prostorima i da Allah žele šanhu da uputu svima onima koji tragaju za uputom, a ponizi sve one koji hoće da ponize الله je bije na zemlji. Rekao ovo, Allaha te bareke wa ta'ala molim da popravi naše stanje أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا اللهم انصر الموحدين في كل مكان وخاصة في الفرصة يا رب العالمين اللهم أخرجنا السجون المظلومين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالمرتدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان وخاصة في البوسنة والهرسك يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألف قلوب المسلمين اللهم اجعل احتراما بين المسلمين اللهم أرني الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته gospodar naš pomozi svakoga mazluma onome kome je zulum učinjen a kaži kazni zulumčare one koji čine nere po zemlji gospodaru izbavi iz zatvora one koji su potlačeni i vrati njihovim porodicama i njihovim kućama i njihovim selima i gradovima na najnimni i najdostojanstveni način. Gospodaru naš, daj da naši sapovi budu jedinstveni, daj da se okupimo na Kur'anu i Sunnetu i da dižemo svjetlo Islama i da Islam bude naša prva i najbitnija stvar, a da sve ostalo stavimo iza veća, da živimo kao muslimani, da umremo kao muslimani, da budemo proživljeni kao muslimani i u džennet uvedeni kao muslimani. Dakle, Allah, Allah moli da nam oprosti grijehe i da nam bude milosti na sudnjeme danu. Ako Aqidu salata inna salate tenha min fahšaj wa munkar, wa la dikru Allahi akbar, wallahu ja'lamu ma'ala tasna'un. أنار مشكات ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم القول قول الصوار كي تسترد حتى المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا بل لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم استرد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم